Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. 9. Yaman podsha jamiyatining maktub avatishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Tabukdan qaytib kelgandan keyin Yaman himyer podsha jamiyatining al bo'lish maktub nomusini topshirib oldi. Məktubda imza qoyulğanlardan Haris ibn Abdul Kulal, Nuaym ibn Abdul Kulal, Noyman ibn Qil Zarain, Hamdan va muafirlar bor edi. Ular bu xatni elchi Malik ibn Murra Rahvanidan evatdi. Ular xatida o'zlarining musulmon bo'lganligini, sherik aqida va mushriklardan ado-juda bo'lganligini yozgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga bir parcha maktub yozib evatdi. Maktubda u mu'min musulmonlarning huquq majburiyatini ve zimmilanın öz mecburiyetini ada kılsıla, ulanın Allah ve Allah'ın peygamberinin himayesi de emin boluduğallığını bayan kıgan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani sahabelerden bir bölük kişilerini ulağı din ügütüşki evetti. Ulağı Muaz ibn Cebel raziyallahu anh'ını baş kılıp təyildi. 10. Hemdan elçileri Bu elçiler Hicriyanın 9. yılı Təbuk uruşundan keyin kelgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga bir parça maktub yozib berdi. Maktubda ularning yo'lsiz talablari qat'iy cheklangan edi va ularga Malik ibn Naman radhiyallohu anhu ni amr qilib tayinlagan edi. U shular ichidagi musulmon bo'lganlarga mas'ul bo'ldi. Qolganlarga Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ni islomga da'vat qilish uchun evatdi. Xolid radhiyallohu anhu u yerda 6 oy turib da'vat ilib borgan bo'lsa-mu, hech qanday ilgirlash bo'lmadi. شۇڭا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەلەم ھەمدانغا ئەلى ئىبن ئەبۇ تالىب ivatib ئەنھۇنى ئېۋەتىپ خالىد رەزىياللاھۇ ئەنھۇنى قايتۇرۇپ ئېتىشنى بۇيرىدى ئەلى رەزىياللاھۇ ئەنھۇ berib يەرگە بېرىپ ئۇلارغا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى maktubini o'qib berdi va ularni musulmon bo'lishga بولۇشقا چاقىرىۋىدى ئۇلارنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى musulmon bo'ldi. Shuning bilan Ali radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga maktub yozib, ularning musulmon bo'lganligini xabar qildi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мәктүбнің мәзмұныдан вақыт болып, сәждеге баш қойды ва бір азадан кейін бешіні көтеріп, «Хамданға Аллах рахмат қысын, хамданға Аллах рахмат қысын» деп тәкрарлады. 11. Бәні фәзара әлчілері. Bu elçiler Hicriye'nin 9. yılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'ten kaytıp kegen keyin yetip kegen. Bu ömekte on neçe adam bab olup ular o'zlarining musulmon ekanligini bildirgan va payg'ambar sallallohu alayhi sallamga yurt makonlarining qurg'oqchilik va qahatchilikda qolganligidan shikoyat qilishgan edi shunga payg'ambar sallallohu alayhi sallam munbarga chiqib duoga qo'l ko'tirdi va alloh taolodan suv talab qilib ey Alloh, xalqlaringni suvga qondirg'in mol chorvalarni sug'argan, rahmatingni chashqan, chonqigan o'lik ziminlaringni rahmat yomg'irlaring bilan tirildirgin ey Alloh, bizni tatliq rohatlik aram bəxş, əmminin təşnalığını qandırdığan, canğa əsqatıdığan, keçikməydiğan, mənbəəti mol, ziyon sanmaydiğan yağmurun bilan qandırğın. Ey Allah, rahmat yağmurun bilan qandırğın, azob yağmurun bilan qondirmag'in vayronchilikdan kəlkün paydo qilishdan va latqı besib ketishdan saqlag'in Ey Allah, bizga yağmur yog'dirib bəgin va bizni dushman ustidan g'olib qılğın deb tilit. 12-нче Najran elçileri. Najran Makkaning janubidan 7 kunlik keladigan cho'ng shahar bo'lib, 72 yezi kenti bor edi. Otliq bir kunda aylanib bo'g'ilib bo'ladi. 100 ming kishilik muntazam qo'shini bor edi. Aholisining mutlaq ko'p qismi xristian diniga e'tiqod qiladi. Najranning elchilari mo Hijriyaning 9-yili kelgan edi. Elchilar 60 tak odamdan tarkib topgan bo'lib, ularning ichidagi 3 kishi Najranning eng oliy rahbarlari edi. 24 kishi Əşrəb əkabırlardan idi. Onların biri Aqif, İzbasar, Xəlifə, Vəli Əhdi digən mənilədi olub, əyni çağdaki vəzifə mənsəbnamı idi. Dövlətin mülki işləri və hökumət işlərə məsul idi. Onun ismi Abdul Məsih idi. İkincisi, Seyid başxocudar olub, dövlətin mədəniyyət işləri və siyasi işlərə məsul idi. Onun ismi Əyhəm idi. Yana bir sözda shurah bil it deyilgan. Uchinchisi asqaf, bosh ekspop, xristian dinidagi dini unvon bo'lib, davlatning din ishlariga bosh bo'lish mushu kishiga mujassamlashgan edi. Uning ismi Abu Haris ibn Alqama edi. Alchilar Madinaga kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashdi va o'zaro savol-javob tashlashib fikr almashtirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni islomga da'vat qildi va Qur'on o'qib berdi. Ammo ular bu taklifni qabul qilmay, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Isa alayhissalomga qanday qaraydiganligini so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning bu savolga shu kuni javob bermay, keyniga so'radi. Oxir uningga shubhasizki Allohning nazarida Isaning misoli u otsiz yaratilganlikdan odamning, ya'ni odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan onun vücudga kel dedi de, o keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidən əcəblənərlik emas. İsa haqqındakı bu söz Allah tərəfindən nazil bolğan həqiqətdir. Sən şək qoğuculardan bolmağın. Sən İsa toğruluq həqiqi məlumatqa ega bolğandan keyin kimlərki sən bilan münazirləşsə, sən ularga kelinglar. Oğullarımızı və oğullarınlarını, ayollarimizni və ayollarınlarını o'zlarimizni ve özlerinlerini yığıp Allah'ın laneti yolg'onchilarga bo'lsin deyip Allah'a yolvorib dua kılayla degin sura al imran 59 61 ayetle nazil kılındı. hadis etken Peygamber aytgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam elchilar bilan ko'rishib yuqorqi oyat karimning ro'yi bo'yicha o'zining Isa alayhissalom haqidagi ko'z qarashini sharhlidi va ularni obdan gelişki koyu etdi. Elçiler yanılı öz gepide çantırı elip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin İsa salam hakkında etkallarına kanaat kıgız kemmedi. Әдісі сәрді ұла еніла, я пайғамбар салаллаху алейхи вассаламның Иса алейхиссалам хақыда етқалларға қанаат қылмай, я исламны қабыл қылышқа мәслихат пішімә келішіп еді. Пайғамбар салаллаху алейхи вассалам уланы ләнәт етішке шақырды ва Хасан Hasan Хусайнларны бір bir раққа үйгеп еліп келді. Қызы Фатима разияллаху анха payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning keyindan kelyotadi elchilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qat'iy niyatini ko'rib birdam ayrim suhbatlashdi va oqib davlat boshlig'i said siyosat va marif boshlig'i va asqaf dini doi qatorliq oliy rahbarlar mundaq qarashga kelishdi uning bilan la'nat etishga bo'lmaydi navod u rost payg'ambar bo'lib biz la'nat etsak biz va bizning xalqimiz abadiy nijotni topolmaymiz Bizning ziminimizdagi odamlar va hayvonlarning hammasi qanmay halok bo'ladi. Oxiri ularning fikri payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir hukm chiqarishiga tayin topdi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiq kelib, biz sening qandoq talabing bo'lsa o'rinlaydigan bo'ldik, deydi. shu payg'ambar саллаллаху alayhi ва саллам уладан баж элишни қобул көрді ва ула билан ҳар йили 2000 қур kiyim 1000 қурни Раджабда, яна 1000 қурни сапарда тапшырышқа har bir qur kiyim bilan bir оқия oltin qo'shib topshirishga kelishim tuzdi. Buning badiliga ular diniy e'tiqod jihatda to'liq erkin bo'ladigan bo'ldi. Пайғамбар sallallohu alayhi va sallam ularga bu kelishim nomini oloyitdan yozdirib berdi. Elçiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mezgür hıracetini tapşırıp ilişki işençilik bir ademini ivetişini talep kagan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olağı moşu ümmetine işençilik Abu Ubayda ibn Jarrah raziyallohu anhuni evatdi. Shuningdan boshlab Najranda islom dini tarqalishga boshlandi. Aytishlariga qaraganda Said va Aqib qatorliq oliy rahbarlarmo Najronga qaytgandan keyin musulmon bo'lgan. Keyinroq payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga Ali anhu ni Najronning zakat va xarajatlarini yig'ib kelishga evatgan. 13 Bani Hanifa elçileri Bu qabilaning elchilari Hijriyaning 9-yili kelgan. Elchilar 17 kishidan tarkib topgan bo'lib, ularning ichida Musaylima Kazzabmi bor edi. Uning asli ismi Musaylima ibn Sumama ibn Habib ibn Aris bo'lib, shu qabiladan edi. Ular ansarlardan bir kishining uyiga tushib, ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashib musulmon bo'lishdi. Ammo Kazzab Musaylima haqidagi rivoyatlar o'xshash emas. Bu vaqtki rivoyatlarning har qaysi taraflarga cho'nqur nazar sog'inimizda kazzab musaylima bosh tilli musulmon bo'lishdan bosh tortib huquq mansab tamasida yurgan hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashdimi o'zini qochirib o'mak a'zolari qatorida suhbatga qatnashmagan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dastlabda uni chiroyli so'z va illiq muomala bilan qoyil qilishga tirishgan ammo keyincha uning yomon niyati borlig'ini pamlab keskin palsiya tutgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuningdan bir qancha kun ilgari bir tush ko'rgan. Tushida butun yer hazini xazina onunla uningga berilgan ham qo'lida işki dona oltin uzuk paydo bo'lib qolgan. Bu üzük uzuk payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qattiq eğir kelgan va uni g'am bosgan. Şu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge vahiy gelip, onu püfülügen deyilgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, uni po'liganda uzuklar orqa orqadan tushib yo'qolgan u tushidiki bu ikki uzukni keyincha bosh ko'tarib chiqadigan ikki kazzab yolg'onchiga tadbiqladi xo'sh musaylima kazzab yana shundoq bo'yin to'lg'igandan keyin musaylima payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga agar sen olamdan o'tgandan keyingi ma'murlikni manga iltifot qilsang ondan so'ng agishiman degan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oloydan uni izlab keldi O qolida bir puta xormi shexini ko'tirib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan billa uning notiqi vakolatdan so'zlaguchisi Sabit ibn Qays ibn Shimas radhiyallohu anhu bor edi. Ular Musaylima va uning odamlari bilan uchrashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Musaylimaga o'zi bevosita gap qildi. Musaylima uningga: "Agar xolsang, biz sening ishlaringga aralashmasak, sen olamdan o'tgandan keyin huquq va hokimiyatni bizga tavsiya qilsang ondan biz sanga agashsak dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga keskin radya berib agar san mandan mushu bir tal shohni so'rgan taqdirdimi hargiz bermayman san haddingdan oshmag'in navoda haqdan yuz o'raydigan bo'lsang alloh seni cho'qim alah qiladi qasam qilolaymanki tushimda bisharat berilgan heliqi kazzob cho'qim sen ekansan ushbu hamroyim sobit ibn qays sanga javob bersin mening san so'zlab o'ltirg'ili vaqtim yo'q deb qo'pib orqasiga o'rligincha ketib qoldi oxiri ish payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ylagan yerdan chiqdi musaylima yamamaga qaytgandan keyin u yon bu yon o'ylab oxiri o'zining payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan tang o'rinda turdigan payg'ambar bo'lganligini jakorlab payg'ambarlik davosini ko'tarib chiqdi va mama payg'ambar deb davron soldi u qo'shaq va qopiyalarni to'qib qur'onning o'rniga dasatmoqchi bo'ldi Yama va xalqi uchun aroq va zina fohishvozlikni halol qildi. Shuning bilan billa u yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini e'tirof qilib, Muhammad barhaq payg'ambardir dedi. Yamama xalqi uning yolg'on yovdoq so'zlariga aldanib ketdi va uning sanimiga usul o'ynadi. Musaylamaning qilmishlari kun sayin chekidan ochdi. Hatto uning obro'yi eshib, Yamama shafqatchisi deb ataldi. u teqim haddidan eshib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga maktub yozdi u یه man payg'ambarlikka sanga sherik qilindim yerim huquq bizning yerim huquq qurayishlarning bo'lsin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga zimin allohning zimini alloh uni xohlagan kishiga iltifot qiladi oqibati taqvodorlarga mansub deb radiya berdi ibn masud roziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda من deyilgan مسلمانش کلسی ابن نواح ва va ibn assalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i kelvidi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ulardan sizlar ikkinglar mening allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik beramsizlar deb so'radi ular biz musaylima allohning payg'ambari deb guvohlik beramiz Пайғамбар edi payg'ambar ва саллам vasallam g'azablanib allohga iymon keltirdim allohning payg'ambariga iymon keltirdim мен man elchini o'ltirar bo'lsam cho'qim ikkinglarni o'ltirayotgan bo'lardim dedi Musaylima payg'ambarlik da'vosi qilib chiqqan vaqt Hijriyaning 10-yili edi. U Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalikning 1-yili, ya'ni Hijriyaning 12-yili Rabbul Avvalda Yamama urushida o'ldirildi. Uni Hamza radhiyallohu ning qotili Qanxur ibn Harb o'ldirgan edi. Ammo shundan keyin payg'ambarlik da'vosi qilguvchi yana bir badbaxt Aswad al-Anasi Yamanda bosh ko'tardi. Оны Пайроз деген киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламның вафатыдан бер көн илгире өлтүрде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам вахи аркылы бу хәбәрне мусулманларга алдын ухтырган иде. Әмма Ямандан килгән элче пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дәфне кылынып булгандан кин итеп кергәчкә бу хәбәрне Абу Бакр разийаллаһу анһуга мәгълүм кылышка тогры келди. 14. Бәни Амр ибн Сәсәһә элчиләре Bani Amr elçileri işçide Allah Ta'ala'nın düşmini Amr ibn Tufail, Erbet ibn Qays, Lubayd'nin anı bir qeyrindişi, Halid ibn Cefer ve Ceffar ibn Esleme'le bayit. Ular şu kabilenin başlık katı başları ve ot kuyruk şeytalları bulup, ulanın işçideki Amr ibn Tufail bolsa, bir eri Me'one paciyasının pilallıqçılarıydı. Bu ömek Medine'ye kadem besiş aldı da, Amr bilen Erbet yeni suikast pilallab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tuydirmay o'ldirib o'tmoqchi bo'ldi elchilar kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishdi omir payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni gapga silib go'l qilmoqchi bo'ldi arbat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kayniga o'tib qilichini bir g'ari sug'argan edi alloh taolo uning qo'lini harakatdan to'xtatdi arbatning hatto qilichini g'ilpiga kirgizishga madori yetmadi alloh taolo o'z payg'ambarini suiqasdin ana shundoq saqlagan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ikkisiga duo ibat qilgan edi shunga ular qaytgandan keyin alloh taolo arbatga bir chaqmoq avatib uni tugisi bilan qo'shib ko'ydiryapti omir madinda salul jamiyatidan bir ayolning uyiga tushgan edi u yerda uning gajgisiga bir xil baz o'sma paydo bo'lib shuning bilan o'ldi u o'lishdan ilgari tugi kesiliga o'xshash baz tushish salulining uyida o'lish deb jo'yladi sahihul buxoriyda aytilishicha omir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishganda ''Mən seni uch ishning birini tanlashga ixtiyor qilaman biri yezi qishloq sahrolar sana bo'lsin shahar kentlar manga bo'lsin yana biri sen olamdan o'tgandan keyin man sening xalifang bo'laman uchinchisi navoda qo'shilmasang man sanga g'atifandan ikki ming otliq bilan qo'shin tortaman degan kaydışı qaytish yo'lida bir xotinning uyida kesal tekkan u manga tugi kesiliga o'xshash de Мұшында құтының үйді үліп кетәмін мұ, маңа етімні тоқып беріңла, деген вә етіғі мені паял өтмейлі жаны үзген. 15-ci Нәжіп әлчілері. Бұ әлчілі өмеке 13 адамдың тәркіп тапқан болып, олан малларының закетідің намыратлағы беріп, ашқынны білі еліп кәген еді. Бұ өмекнің башқалағы оқшымайдыға ері шөке, олар кәген петте Құран үгінішке кірішіп кеткен. Олар пайғамбар саллаллаху ва вассаламдың нұрғын нәрсіләні сорған еді. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning so'rgan savollariga yozma javobnoma bitib berdi elchilar uzoq o'tmay qaytmoqchi bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga yo'lliq tutib uzitib qo'ydi ular turalg'ularga berib u yerda qoldirib kelgan bir yigit evatdi yigit kelib ey rasululloh alloh bilan qasamki mening shuncha yiroq yerdan jabr chekib kelishimdagi sabab sen allohga duo qilsang alloh mening gunoyimni kechirsa manga shafqat qilsa va mening qalbimni boy qilsa degan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga duo qildi shuning bilan u eng qanoatchan odam bo'ldi murtadlik avji og'in keyingi mazgillarda u islomni cho'ng turdi va o'z qavmiga nasihat qildi ularmi islomda mustahkam bo'ldi hech qaysi og'madi bu umak keyingi yildagi vidolish shajida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan yana bir qatim uchrashdi o'n oltinchi tay alchilri mazkur elchilar ichida zaydul xayr degan кішімі бар еді. Ola Peygamber sallallahu aleyhi ve bilan uchrashib suhbatlashdi payg'ambar Peygamber alayhi aleyhi ve ularni musulmon bo'lishga dalolat qilib edi ular musulmon boldi va taqvodor musulmonlardan bo'lib qoldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zaydul xayr haqida man arablar ichida bir odamning dong tavsifini anglab andın yuz ko'rishsam u mening anlığınımı yetmaydi biroq Zeydil xayri axloq va fazilatda man anglaganimdan ko'p ortiq ekan, dedi va uni Zeydil xayri, yaxshi Zeyd deb atab qo'ydi. Mana shunda qilib Hijriyaning 9-10 yillari har qaysi qabila, podshohlik va xalifaliklarning elchi va o'maklari Madinaga uzilmay kelib, itoat bo'yinlarini agdi. Tarixchilar bu elchilar ichida Yaman elchilarini Quza qabilasidan azdi, Bani Sa'd va Huzaym oymoqlarining elchilarini Bani Omir ibn Qays, Bani Asad, Bahroi, Javlon, Muarib, Bani Horis ibn Ka'b, G'omid, Bani Muntafiq, Silaman, Bani Abbas, Muzayna, Murad, Zubayda, Kinda, Zimura, Ghassan, Bani Ays va Naxa qabilalarining elchilarini tilga oldi. Naxa qabilasining elchilari eng oxirda kelgan elchilar bo'lib, Hijriyaning 11-yili Muharramning o'ttirisida kelgan. Ola 200 kişi idi. Мәзгүр әлчілерінің мұтлақ көп қысымы ежірияның 9-ci 10-ci illeri gəlgən. Az bir qısımla ejiriyanın 11-ci ilgi keçikkən. Xoş, mana muşundaq elçi əvətib əl buluş dolqununun yuquru kötürülgəligi İslam dəvətinin bütün ərəb yerim aralıda və onun ətrafıda kişilərinin ən alqışıqa və qobul qılışqa erişkəlligini və İslam hükümrallıq dairəsinin zor dərəcədə kengəygəlligini görüstüdü. Bütün ərəblər uzundan beri Mədinəyə qarta közdeş ve əhvalığa qarab iş görüş da boğan idi. Axırı ular Mədinə aldıda əl bolmasdan başka yol yok ikənligini tonup yetti. Demek Mədinə emdi bütün ərəb yerim arılının dini ve siyasi paytaxtıga aylanğan idi. Bununla köz yumğulu bulmaydı. Biroq biz bununla bilallah İslam dini bütün yerim aral xalqining kalbinin qalbidan kuru oran aldı. Olanın hammasi bir butun musulmon bo'lib ketdi diyemeyimiz. Чөнки қабиле чоңларга табиилик мунасибати белән эгиз диле мусулман булып койган, әмма көңле көксе техече каракчылык ва булаңчылыктан өмидин үзмәгән. Ислам тәлиматларымы напак қалбіні тамамен йөртіп кетәмеген бір бөлік қары қосақ бәдивелі әйлімі мәвжет еді, әлбәтті. Құран кәрімді оланың бір қысымы мұндақтап әйіптәнген еді. Ә арабиланың күпре вә мұнапықлығы дегі зиядыдыр. Allah Peyğəmbərə nazil qılğan şəriət əhkamlarını bilməslikə ular ən layiqdir. Allah məxluqatının əhvalını bilgüçüdür, hikmət bilən iş qılğıçıdır. Ərabilərdən bəziləri Allah yolda bəgən nərslərini cerman hesablaydı. Sizlərin hadisiga uçurışanlarını kütüdü. Ulanın özləri halaket küçürsün. Allah ulanın sözlərini anlıb durğucudur, işlərini bilib durğucudur. Sörü Təvbə 97-98-ci ayətlə. Qur'on Karimda yana ularning ba'zilariga mundaq opirin o'qilgan. Arabiylarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etdi. Alloh yo'lda bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarlarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinligiga erishadi. Alloh ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Alloh haqiqatan mu'min bandlarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga to'liq mehribondir. Sura Tavba 99-chi oyat. Shuni mu ko'rish kerakki, Makka, Madina, Saqif, Yaman va Bahraynlardagi shahar aholilari orasida islom dini haqiqatan tez tarqaldi va ulardan katta sahobalar va musulmon arboblar yetishib chiqdi. Da'vatning unumi va uning ijtimoiy ta'siri. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oxirgi hayotiga nazar silishdan biz uning oyatining xulosa samarasiga va uni jimi payg'ambarlardan ustun qilgan hatto avval axir jimi insonlarning sarviri sardori degan tojiga musharrab qilgan ulug'vor ish izdirga harakat va faoliyatlarga bir qo'r nazar selib o'tishimizga to'g'ri keladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng avval alloh taolo tarafidan ey kiyimiga yo'gini og'uvchi payg'ambar kechining ozg'inisidan boshqasida 20 yoki 20 muozrog'ida va yoki 20 ko'pragida namoz o'qigin sur Muzammil birinchi ikkinchi oyat. Va ey vahiy nozil bo'lgan chog'da kiyimga cho'nkini vag'uch payg'ambar tur insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. sur Mudassir 1-2 oyatda buyruq qilingan edi. Shuningdan e'tiboran u dunyodagi eng ulug' omonat yukini, barliq insoniyatga mas'ul bo'lish yukini va har qaysi jang maydonlaridagi urush yukini ustiga elib 23 yildan ko'proq vaqt ardim taldim demay mustahkam turdi qisqasi u jaholiyat o'y xiyollari shahvoniyat orqan kishanlar bilan chambarchas bog'lanib ketgan yer shari tortish kuchi ta'siriga eng ig'ir uchirgan jaholiyatchi tasavvurga g'arq bo'lib ketgan va g'aflat uyqusida xo'rak tortayotgan osha insoniyat ideologiya sohasidagi eng keskin eng ig'ir eng dahshatli kurash vazifasini ustiga ilib sobit bir qadam oldi mustahkam turdi hatto bir chog'da qisman sahobalar ideyasi ozod bo'lib jaholiyatchi qimmat qarishidan va ko'nichi hayot yo'linishdan ozdir ko'pdir qutulgandek bo'lib edi boshqa sohalarda yana boshqacha kurashlar boshlandi allohning diniga qarishi va mo'min musulmonlarga qarishi uyushgan madina tuprog'ida yildiz tortib not yaproqlarini yeyib soya berish oldida turayotgan bu islom davlatidan iborat Yumran ko'chatni biq surayotgan mezgildala yo'qitishni maqsad qilgan dushman kuchlarga qarshi jang qaynamlarga patdi. U Arab yerim orolining ikki qismidagi jang maydonlaridan farq bo'lmay turibla, Rumliqlarning bu yangi davlatga qarshi urush qo'zg'ashiga va uning shimoli qismini yutib olish xavfiga duch keldi. Mushu jarayonda u ang keskin, ang jafoliq kurashni, ya'ni ideologiya kurashini hargiz to'xtatib qo'ymadi. Bu kurash hayot mamotlik kurashi edi. Onunğa düşmən tərəfdən şeytan məlun pasiban idi. O, insaniyet qalbının çoğunqır qatlamıda royu iğvagerçilik hərkitini izcil davamlaşdırıb atadı. Müslümanlar tərəfindən Allah Taala'nın dəvətinə və dəvət meydanlarının hər qaysı nöqtələrində yüz bərgən uruşlara peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qomandanlıq qılğan idi. Mal dünya onunğa yüzlənən turuluq, onun turmuşu qorgil və qısınçılıqda ötdü. Оның әтрапыға ойышқан мұмин мұсылманлар тәмкінлік вә раатес қылышты. Оның аяты ізчіл жапа мұшаққат білән өткен болсымы, о бұныңдың қылчымы Belki ümit varlıq olan səbir сәбір Keçilir qiyamda durup namaz oqadı. оқыды. ibadeti üçün etikap етікапқа Kur'an tilavet тилават қылды вә тәкралыды, әмді Аллах Таланың тәлібіге лайық kulçılıq burcunu ada қылды. payg'ambar aleyhi alayhi sellem mana mışındak 20 yildan ko'proq davom kagan urush o't işçidi yashadi u bu jarayonda bir ishni deb yana bir ishga sal qaramidi va uni tashlab qo'ymadi oxiri islom davati kang ko'lamda odamning aqlini lal qilgudek unumlarga erishdi buning bilan butun arab yerim orli İslam hükümranlığı bo'ysunib jaholiyat chang to'zonlari yarim orol osmondan yo'qolishga boshladi ideviy kasallarga çağrı qilinib bu teykelle çekip tashlandi Hətta onu müşriklər öz qolları ilə çaxdı. Təvhid, yəni Allahını bir bilib uluqlaş sadaları pələkdi yanırdı. İman, İslam yeni həyatı güç ata qalan bu qum barxanları arasındakı kiçik şəhərdə 5 vaxt namazğa toğlanğan əzan avazı kökni yanıratdı. Qari Quran tilavətçilər Quranı təlim qilish və Allah Taala'nın əhkamlarını əməldə göstərmək üçün tərəf-tərəflərə yürüb getdi. Kəng avam və çeçilangı qəbili cəmiyyətlə birləşdi. odam odamga cho'qinishdan alloh taologa bandichilik qilishga o'tdi hamda bu yerda yuqori tabiqa va tuvan tabiqa quldorlar va qullar hukmronlar va mahkumlar zolimlar va zulmga uchirg'uvchilar deydigan tabiqa ayirmichiligi qolmadi odamlarning hammasi alloh taoloning bandisi mehribon qon qarindoshlardir ular alloh taoloning shariati qonuni hukmi oldida bob barobar degan qarash tiklandi Allah taolo ulardan jaholiyat davrining tarafbozlik ideyasini mog'ambar bo'yin tavliqlarini va ota ajdodlar bilan faxrlanadigan nachar qo'yni ketkizgan edi Әмді пәкат тәқвадарлықла, әрәп білән ғайры әрәп, ақ тәлік білән қары тәлік арысыдекі юқыр түвәлікіні өлчәйдіған бірден-бір адыл таразға айланды. Адамләнің әммесі адам атының балалар. Адам ата тұпырақтың яралған деген қараш ортақ тонышқа айланды. Bu davlat natijasida arab birligi, insoniyat birligi, ijtimoiy birligi va insonlarning dunyo oxiratlik baxt saodati haqiqiy ravishda ishga oshdi. Buning bilan davr o'zgardi, jahon o'ngshaldi. Insoniyat tarix betida yepyangi bir sahib ochildi. Aql farosat yuksaldi. Vaholanki buningdan ilgari dunyoga jaholiyat ideyasi hukmronlik qiladi. Kishlarning ideyasi qatmal, ro'yi tushkun, insoniy qadr-qimmat va mezonna daxliga uchirgan zulm sitam ezish va ezilishlar ustunlikni egilab ketgan edi insonlar chekidan oshgan rohatparastlik va yuqori iste'mol bilan mahrumlik o'ttirisida eziladi jaholat bilimsizlik kupurluq va nodonliq avji olgan bo'lib ilgari bor bo'lgan ilohiy dinlarmu asli moyitini yo'qotgan va chergilishib ketgan edi qisqasi bu dinlarning o'z e'tiqodchilarining رهبر لق qilgudek roli qolmagan edi Әң яман ері шөке, бұ дилла аяты күче, ваяки ройы тәсір қамыған құрық мұрасымға айылынып қаған еді. Ислам дәветі кішілік аятта өзінің ролны әқиқи жари қылдырып, insoniyatni ro'yi jihatdagi quruq vahima xurofotliq ro'yi qulluq mahkumliq fasadxo'rliq ma'naviy axloqiy buzilish va tushkunlish qatorliq nachar xohishlardan xalos qildi jamiyatni zulm sitam chechilong'uliq ва ishonchsizlikdan, tabiqa ayrimchiligi ва hukmronlarning mustamlikidan, chiroqchi ramballar, aldamchi makkarlarning zulm, nayrangvozligidan qutuldirdi. Bu davlat insonlar dunyosini ijtimoiy adl adolat, siyosiy barobarlik o'rnatilgan, ilm ma'rifat gullangan, insoniy mehr muhabbat, Alloh taolo ko'rsatgan hayotlik yo'li ва qimmat qarashlar insonlarning nafs xohishlaridan g'olib kelib, ularning fikr harakatiga haqiqiy turda yetakchilik qilgan jinoyat manbalari aytilgan inoq dunyo qilib qurib chiqdi qisqasi bu davlat insonlar dunyosini alloh taoloning saltanati hukm surgan illiq va odil dunyo qilib qurib chiqdi mana bu burilish orqali arab yerim orli olam bino bo'lgandan buyon ko'rilib boqmagan ajoyib yuksilishlarga muyassar bo'ldi va tarixda misli ko'rilmagan oltin davrga qadam qo'ydi davomida